նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Անցած շաբաթ Ադրբեջանի զինուժը հրադադարը խախտել է ավելի քան 150 անգամ։ Ստեփանագերտում եւ Տիրասպոլում կհիմնվեն առևտրային ներկայացուցիչներ։ Միջազգային գիտաշխով դեֆակտո պետությունների հերանեկարների վերաբերյալ։ Օպերատիվ իրավիճակը հանրապետությունում ոստիկանության անցած շաբաթվա ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նոյեմբերի 18-ից 24-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 150 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 2000 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը խստորեն հետևում են հրադադարի պահպանման ռեժիմին եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը նոյեմբերի 23-ին ընդունել է Մերզնեստրի Մոլդովական Հանրապետության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Ցուրկանի գլխավորած պաշտոնական պատվիրակությանը։ Պետական նախարարը ողջունել է հյուրերին Արցախ կատարած այցի կապակցությամբ եւ նշել, որ շատ ուրախ է, որ նախապես ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն երկու երկրների կառավարությունների միջև կստորագրվի առևտրային ներկայացություններ հիմնադրելու մասին համաձայնագիր։ Ըստ պետնախարարի նոր համագործակցությունը խթան կհանդիսանա նաև տնտեսության ոլորտում ունեցած դրական փորձի փոխանակման առումով։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ եւ հյուրընկալ ընդունելության համար Մերձնեստրի Մոլդովական Հանրապետության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Ցուրկանը նշել է, որ երկու հանրապետություններում առևտրային ներկայացուցչությունների հիմնադրումը սպասված իրադարձություն էր, որը գործնական քայլերի համար նոր հնարավորություններ է ստեղծելու։ Այսօր ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում մեկնարկել է դե ֆակտո պետությունները հետ խորհրդային տարածաշրջանում զարգացման ուղղություններն ու հերանեկարները թեմայով միջազգային գիտաշխողովը, որի նախաձեռնողն ու կազմակերպիչն է Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համասարանը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում. Գիտաժողովին մասնակցում են Հայաստանի եւ Արցախի տարբեր բուհերի դասախոսներ ու վերլուծական կենտրոնների փորձագետներ, Աբխազիայի եւ Մերձնեստրի Մոլդովական հանրապետությունների կառավարությունների, Ռուսաստանի հարավային դաշնային եւ հարավային Օսիայի համասարաների ներկայացուցիչներ, ուսանողներ, հյուրեր։ Ինչպես գիտաժողովի լիագումար նիստի բացման արարողությանը ողջունի իր խոսքում նշեց Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի ռեկտոր Դոնարա Գաբրելյանը, դե ֆակտո պետությունները հետ խորթային տարածաշրջանում զարգացման ուղություններն ու հերանեկարները թեմայով միջազգային քննարկումներ անցկացնելու գաղափարը տակավին մի քանի ամիս առաջ է ծնվել, կարճ ժամանակամիջոցում վերածվելով գործի։ Идея была, конечно, амбициозная, тем более для негосударственного университета, тем более для маленького Նման փոքր կրթական հաստատության համար ինչպիսին մեծ ռոմաշտոց համասարանն է, թվում էր թե դժվար կլինի կյանքի կոչել այդ մտահղացումը, բայց ինչպես ասում են, այս հարցում օգնեց հավակնությունը եւ ստացվեց այն, ինչ ստացվեց։ Սա մեզ համար մեծ պատիվ է, մեր հանրապետության համար նույնպես եւ ես հույսով եմ, որ կբարձրացվեն հարցեր, որոնք հետեւողական լուծումներ են պահանջելու։ Ըստ օրակարգի Իդաժողովիլիա գումարնիստը սկսվեց ողջունի ուղերձներով։ Առաջինը հնչեց Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանի ուղերձը, որը ներկայացրեց գերատեսչության մամլոք հարտուղար Ծովինար Բարխուդարյանը։ Արցախի հանրապետությունը, ինչպես եւ հետխորհրդային տարածաշրջանում դե ֆակտո գոյություն ունեցող միուս պետությունները, տարիների ընթացքում միջազգային հանրությանը ցույց են տվել ոչ միայն իրենց կենսունակությունը, այլև զարգացումը։ Անշուշտ յուրաքանչյուր պետության զարգացման հիմքում կրթությունն է։ Այսօր մեր արժեք խնդիր է դրված մեր երիտասարդների համար ապահովել որակյալ կրթություն, ստեղծել նոր հնարավորություններ կապեր հաստատել այլ պետությունների հետ։ Կրթության զարգացմանը միտված մեր ջանքերում իհարկե ապավինում ենք մեր ուսանողների եւ պրոֆեսորադասախոսական կազմի ակտիվությանը, ինչպես նաեւ Արցախի բարեկամների պատրաստակամությանը։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարության անունից գիտաժողովի մասնակիցներին ողջունեց փոխնախարար Արմինե Ալեքսանյանը։ Նա ընդգծեց, որ այսպիսի թեմայով միջազգային գիտաժողովը կարելի է յուրատեսակ հարթակ համարել, որը հնարավորություն է ընձեռում ոչ միայն վերհանել եւ քննարկել արկա հիմնախնդիրներն ու մարտահրավերները, այլև նշել դրանց հաղթահարման ուղիներն ու ձևերը։ Վստահ եմ, որ գիտաժողովի աշխատանքները կօգնեն առավել արդյունավետորեն լուծել մեր առջև տարածած խնդիրները եւ ուսումնասիրելով եւ կիրառելով այլ պետությունների, այդ թվում նաեւ դե ֆակտո պետությունների փորձը։ Արցախի հանրապետությունը կայացած իրողություն է եւ վստահ եմ, որ կգային օրը եւ աշխարհը բավականաչափ հասուն կլինի անջանաչելու եւ ընդունելու համար։ Թույլ տվեք ԱԳՆ անունից գիտաժողովին մասել արդյունավետ աշխատանք եւ հետաքրքիր քննարկումներ Գիտաժողովին արդյունավետ ու հագեցած աշխատանք մաղթեցին նաև Աբխազիայի, Մերձնեստրի, Մոլդովական հանրապետությունների, Ռուսաստանի հարավային դաշնային եւ հարավային Օսիայի համասարանների պատվիրակները, բացման աուրուղությանը հաջորդեցին Լիագումարնիստում նախատեսված գիտական ու փորձագիտական զեկույցներ, որից հետո գիտաժողովը քննարկումները սկսեց շարունակել թեմատիկ մասնախմբերում։ Գիտաժողովն աշխատանքը կավարտի այսօր եզրափակիչ Լիագումարնիստով։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր թեման շարունակում է Յուլիա Վանյանը։ Ինչ չափորոշիչներով է որոշվում այս կամ այն երկրի ճանաչվածության կամ չճանաչվածության հարցը։ Կա արդյոք որևէ փաստաթուղթ, որտեղ շարադրված լինեն ճանաչված դառնալու համար անհրաժեշտ պահանջները։ Հայաստանի Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի ելույթն այս մասին էր։ Քաղաքագետը երկար է փորձել նման մի սահմանում գտնել միջազգային իրավունքի եւ քաղաքագիտության մեջ, բայց չի հաջողվել Когда ты обращаешься, пытаешься определиться, с какой дефиницией... Երբ դու փորձում ես հասկանալ, թե ինչ է նշանակում ճանաչված պետություն, տեսնում ես, որ նման սահմանում չկա, ուղակի գոյություն չունի։ Ջրբաժանը, որն առանձնացնում է ճանաչված ու չճանաչված երկրներին, սահմանված չէ։ Ինչն ենք մենք համարում դե ֆակտո պետություն, այն պետությունը, որը գոյություն ունի իրականում։ Ասենք Հայաստանը ճանաչված երկիր է, այո, բայց Պակիստանը այն չի ճանաչել։ Հիմա Հայաստանը ճանաչված պետություն է, թե մասնակի ճանաչված։ Արդյոք միայն փոքր երկրները կարող են լինել չճանաչված։ Ոչ, Չինաստանի պես զորագույն պետությունը միջազգայինորեն ճանաչվել է միայն 20-րդ դարի 70-ական թվականներին, ինչ սկզբունքով է Չինաստանը ճանաչվել եւ ՄԱԿ-ի անդամ դարձել։ Կրկին ոչ մի սկզբունք։ Աշխարհի քաղաքական քարտեզը, որը պետք է արտացոլի իրականությունը, բնավել այն չի արտացոլում։ Կան երկրներ, որոնք գոյություն ունեն իրականում, ինչպես Արցախը, Աբխազիան, Մերձդնեստրը եւ այլն, որոնք չկան աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա, եւ կան երկրներ, որոնք քարտեզին արկա են, բայց իրականության մեջ գոյություն չունեն, ինչպես ասենք Սոմալին կամ Աֆղանստանը։ Իրականում չճանաչված բառը միայն վերաբերմունք է արտահայտում, որով մի երկիր վերաբերում է մյուսին եւ դա վիրավորական բառ է։ Ճանաչված թե չճանաչված բոլորն էլ երկրներ են, տարբեր երկրներ, եւ նրանց տարբերակման հարցը գիտական խնդիր է, որին պետք է մոտենալ հետազոտական հետաքրքրությամբ։ Это научный вопрос. Ընդդեմ իրավական կամայականությունների հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Լարիսա Ալավերդյանն անդրադառնալով քննարկվող հարցին նշեց, որ ճանաչվածության խնդիրը շատ հողեղեն է, ազատ ապրելու իրավունքը մարդուն տրվել է Աստծո կողմից։ Мы должны понимать, что вот эти все определения Մենք պետք է հասկանանք, որ այդ սահմանումները ճանաչվածություն, մասնակի ճանաչվածություն եւ այլն ձեռքբերովի հատկանիշ է, իսկ գոյության գործոնը պայմանավորված է բոլորովին այլ հանգամանքներով։ Դա ազատության եւ անկախ ապրելու ձգտումն է, սեփական օրենքներով ապրելու եւ այդ օրենքները սահմանելու ժողովրդի կամքն է, եւ այդ իրավունքը մարդուն տրված է ոչ միայն Աստծո կողմից, այլև մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքով։ Это право закреплено в современной концепции международного права прав человека. Պետք չէ սпасել, որ աշխարհը հենց այնպես մի օր ճանաչի մեր անկախությունը, պետք է ինքներս ճանաչելի դարձնենք մեզ։ Սա է այն կարմիր գիծը, որն արկա էր բոլոր ելույթներում։ Այս գիտաժողովն էլ, որ արդեն ավանդական է դառնում, մի քայլ է այդ ճանապարհին։ Պետք է սկսել կամ խորացնել այս առումով բախտակից երկրների փոխհարաբերությունները, իսկ որպես այս գիտաժողովի արդյունավետության արգասիկ կարող ենք նշել այն, որ 3 Արցախի եւ Մերձնեստի միջև արևտրատնտեսական համագործակցության մասին համաձայնագիր է ստորագրվել։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում նորերի թողարկումն է։ Հադրութի շրջանի անասնաբուծական ծառայությունը ղեկավարվում եւ վերահսկվում է Հադրութի անասնաբուժական կայան պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից։ Կազմակերպության 28 աշխատողներ սպասարկում են շրջանի 30 համայնքների։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ինչպես տեղեկացան Խադրության անասնաբուժական սպասարկման կայան պետական ոչռայտարային կազմակերպության տնօրեն Նվեր Բաղդասարյանից, կայանի կողմից կենթանիների վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելական նպատակով կազմակերպել է կանխարգելակիչ 18 անասնաբուժական միջոցառումներ, որը իր մեջ ներառում է խշշան պալարի, դաբաղի, բեղնախտի, պաստերիլոզի, սիբիրախտի, սալմանիոզի, ժանտախտի, կատաղության դեմ իրականացվող պատվաստումները։ Ըստ կայանի պետի շրջանի հանասնագախականակը ենթարկվել է պատվաստումներին։ Բրեցելոս հիվանդության տարածումը կանխելու համար կատարվել է 4743 գլուխ խոշոր երջերոր անասունների ամենամսյա արյան քննություն։ Հայտնաբերվել է 25 գլուխ բրեցելոզով հիվանդ անասուն։ Հիվանդության դեպքերը հիմնականում գրանցվել են ազատագրված տարածքներում՝ Տող, Մեծ Թաղեր, Մոխրենես, Նորաշեն, Չորաթաղ համայնքներում։ Աֆրիկյան ժանդախտի դեպքեր են գրանցվել Ակնախտուր համայնքում։ Աշխատանքները հստակ կազմակերպ կազմակերպելու նպատակով ընդունվել է հադրորդի վարչակազմի ղեկավարի որոշումը, որի համար հիմք է հանդիսացել պետական ոչարարատարային կազմակերպության տնօրեն Նվեր Բաղդասարյանի կողմից ներկայացված կազմակերպության գործնեության մասին տեղեկանքը։ Որոշմամբ հանձնարարվել է պետական ոչարարատարային կազմակերպության տնօրենին ժամանակին ձեռնարկել կախարդելիչ միջոցներ, շրջանի տարածքում կատարելու ծուրվարակի հիվանդությունների նկատմամբ բոլոր կանխարգելակիչ միջոցառումները, առանձնապես ուշադրություն դարձնել կենթանիների եւ մարդկանց համար ընդհանուր հիվանդությունների կանխարգելակմանը, լուրջ ուշադրություն դարձնել նաեւ կազմակերպների որակին ու ցակմանը։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Գրողների միության նախաձեռնությամբ Գրիգոր Նարեկացի համասարանում կազմակերպվել է բանաստեղծուհի արձակագիր Սոֆիա Սարգսյանի եղել է թե չի եղել գրքի շնորհանդեսը։ Գրքում ներառված են բանաստեղծություններ, արձակսեղծագործություններ, դրամատիկ, երգիզական պատմվածքներ եւ հեղինակի տոհմի մասին պատումներ։ Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես է եկել գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը։ Նա բարձր է գնահատել Սոֆիա Սարգսյանի ստեղծագործական միտքն ու շարադրանքը, նշելով, որ հեղինակն ունի ինքնուրույն ոճ ու ձեռագիր։ Միջոցառման վերջում գրքի հեղինակը շնորհակալություն է հայտնել իր գրչընկերներին իրեն հղած ջերմ խոսքերի ու կատարած դիտարկումների համար։ Օրերս Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր Յուրի Շվիդկինը հայտարարել էր, որ Հայաստանի նկատմամբ ռազմական վտանգի դեպքում Ռուսաստանը կապահովի իր դաշնակցի անվտանգությունը։ Այս հայտարարությանն անդրադարձել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի փոխտնօրեն ռուս ռազմական փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը, կարծիք հայտնելով, որ Հայաստանի նկատմամբ հիմնական սպառնալիքը գալիս է Ադրբեջանից Ղարաբաղի ուղությամբ։ Փորձագետի կարծիքով, եթե հնարավոր հակամարտությունը Ղարաբաղից տեղափոխվի Հայաստան, Ռուսաստանը կարող է պաշտպանել Հայաստանին։ Եթե զանգվածային հակամարտություն սկսվի, վստահ եմ, որ դրանում կներգրավվեն Հայաստանի, Ադրբեջանի հետ սահմանային տարածքները։ Բացի այդ, ըստ երևույթին փորձեր կարվեն հարվածներ հասցնելու հենց Հայաստանի ուղությամբ։ Այս պայմաններում Ռուսաստանը կիրագործի իր ստանձնած պարտականությունները։ Ադրբեջանի կողմից շեղող գործողությունների հնարավորություն կա նաև Նախիջևանում, ինչը ևս սպառնալիք է ստեղծում Հայաստանի համար, եւ Ռուսաստանը որպես դաշնակից ունի բոլոր հիմքերը Հայաստանի կողմից այդ իրավիճակին միջամտելու համար, ասել է Եվսեևը։ Փորձագետն ընդգծել է, որ Հայաստանի տարածքում գործող ռադիոլոկացիոն կայանների գոտիները ծածկում են նաև Լեռնային Ղարաբաղը, ինչը բացառում է Ադրբեջանի ռազմաօթային ուժերի կիրառումը մարտական գործողություններում, բացի ռազմական ուղաթիռներից եւ անօթաչու սարքերից։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ փորձագետը հայտարարել էր, որ Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև ռազմական դաշինքը զսպող գործոն է հանդիսանում Ադրբեջանի ու Թուրքիայի համար։ Այսօրվա մեր երթը յուրատեսակ ամփոփումն է այն քայլարշավի, որ մենք իրար հետ սկսեցինք մարտի 31-ին Գյումրիի Վարդանանց հրապարակից, որը պսակվեց Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխությամբ։ Այս մասին համաերևանյան երթի ժամանակ դիմելով քաղաքացիներին ասել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նշել է, որ ըստ էության երկու օրից քաղաքական փումն ամփոփվում է եւ կարող են ասել, որ շարժման հարթակը կատարել է իր ստանցնած բոլոր պարտավորությունները։ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ կատարել են կոռուպցիայի դեմ անզիջում պայքար մղելու պարտավորությունը։ Նա ընդգծել է նաև, որ խոստացել էին ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ անցկացնել եւ կատարել են։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը լիարժեք վերադարձված է քաղաքացուն ժողովրդին, եւ առաջիկա ընտրություններում չկա որևէ այլ ուժ բացի ժողովրդից, ով իրավունք ունի եւ հնարավորություն ունի որոշելու, թե ով լինի падգամավոր, ով լինի վարչապետ, ով լինի իշխանություն, ասել են նա. Իսկ այժմ լսենք Արցախի ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այն ներկայացնում է ոստիկանության, հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության ծառայության աշխատակից Վալենտինա Գրիգորյանը։ Սույն թվականի նոեմբերի 15-ից մինչև նոեմբերի 22-ն ընկած ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 7 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 8 քաղաքացի ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 4, գողության 3, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 2, խարդախության, գույքն ազգուշությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու, բժշկական օգնություն եւ սպասարկում իրականացնողների կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու, յուրացման, տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված անձի կողմից ոչ ստապ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելու, ազգուշությամբ հույքը վնասելու մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական գործողությունների արդյունքում բացառությամբ գողության մեկ հանցադեպի մնացած բոլոր դեպքերով հանցագործություններ կատարած անձին հայտնաբերվել են։ Նույն ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 116 ահազանգ։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընթացկավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 514 վարորդ որոնցից 396-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 18-ը անստապ վիճակում, 11-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Այժմ մեկ հայտարարություն։ Իգիտություն Ստեփանակերտ քաղաքում գույքահարկ եւ հողի հարկ վճարող քաղաքացիների Համաձայն գույքահարկի մասին ԼՂՀ օրենքի բնակարաններ, անհատական բնակելի տներ, հասարակական արտադրական նշանակության շինություններ եւ փոխադրամիջոցներ ունեցող ֆիզիկական անձինք պարտավորեն գույքարկի տարեկան գումարները համայնքային բյուջե վճարել մինչև հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։ Սահմանված ժամկետներում վճարումները չկատարելու դեպքում համաձայն հարկերի մասին լղը օրենքի 23-րդ հոդվածի յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար կհաշվարկվի տույժ։ Գույքահարկի եւ հողի հարկի հաշվարկների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել Ստեփանակերտի քաղաքապետարան կամ զանգահարել հետեւյալ հեռախոսահամարներով 047 95 25 79 047 94 44 19 Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 4 ցելսիուսը 6-ից 9 աստիճան։ Տակություն։